marginal, no diferencia entre bien y mal. Tengo un problema con la autoridad, me llama a la calle, me habla la ciudad. Por un pecado di la libertad. la libertad. Por ese pecado, la libertad. Por un par de pesos, la libertad. Con la soga en el cuello, la libertad. Encerrado entre cuatro paredes, por acá nadie se quiere. Se perdió lo que es la lealtad, todas en lo que conviene. Me quieren quebrar y no pueden, me quieren cambiar y no pueden. acá salgo vivo muerto, una ofrenda para el gachito, rezo un padre nuestro. De acá salgo vivo muerto, ey, de acá salgo vivo. Soy un marginal, no diferencia entre bien y mal. Tengo un problema con la autoridad, me llama a la calle, me habla la ciudad. Por un pecado y la libertad, Por ese pecado, y la libertad. Por un par de pesos, la libertad. Con la soga en el cuello, la libertad. bajo el sol bajo el sol. El único que quiero y me de este agujero. Soy un hombre despierto. Dicen que ya estoy muerto. Creo que me morí. Que ya no estoy aquí. Que el cielo yo ya me fui. Que el cielo yo ya me fui. Imaginamos diferencia entre bien y el mal. Tengo un problema con la autoridad. Me llama a la calle, me habla la ciudad. Por un pecado la libertad. Por ese pecado la libertad. Por un par de pesos, la libertad. Corazón en el cuello. Soy un marginal, no diferencia entre bien y mal. Tengo un problema con la autoridad. Me llama a la calle, me habla la ciudad. Por un pecado y la libertad. la libertad. Por ese pecado la libertad. Por un par de pesos, la libertad. Corazón en el cuello, la libertad.